บุ๊กทูเก้าสิบ 90 ประโยคคำสั่งสอง Impératif 2 Impératif 2. โกนหนวด Rase-toi. Rase-toi. ไปอาบน้ Lave-toi. Lave-toi. ำหวีผม Coiffe-toi. Coiffe-toi. โทรมานะ Appelle, appelez. Appelle, appeler. เริ่มได้แล้ว Commence. Commencez. Commence, commencer. หยุดเถอะ Arrête. Arrêtez. Arrête, arrêtez. ช่างมัน Laisse ça. Laissez ça. Laisse ça, laissez ça. พูดมันออกมา Dis ça. Dites ça. Dis ça, dites ça. ซื้อมันมา Achète ça. Achetez ça. Achète ça, achetez ça. อย่าหลอกลวงเด็ดขาด Ne sois jamais malhonnête. Ne sois jamais malhonnête. อย่าซนนะ Ne sois jamais insolent. Ne sois jamais insolent. อย่าหยาบคายนะ Ne sois jamais impoli. Ne sois jamais impoli. จริงใจเสมอนะ Sois toujours honnête. Sois toujours honnête. ใจดีเสมอนะ Sois toujours gentil. Sois toujours gentil. สุภาพเสมอนะ Sois toujours poli. Sois toujours poli. กลับบ้านดีๆนะคะ Rentrez bien chez vous. Rentrez bien chez vous. ดูแลตัวเองดีๆ นะคะ Faites bien attention à vous.